si baba Benvinguts i ben tornats a una nova edició d'Anteres. Uh, ah, i, per, i, i, I per salvar la cultura, la portada d'avui el vull dedicar sobre la cultura durant aquesta pandèmia del coronavirus. Aquest país necessita recuperar la nostra cultura, com era abans que arribés aquest virus. Des de la literatura, el cinema, el teatre, els espectacles, la música, l'art, la dansa, les, les biblioteques, els museus i algunes més que deixi. Encara que ens han tancat la cultura, segueix en actiu per les xarxes socials, com ara YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, és el que ens ha ensenyat d'aquesta pandèmia. Que gràcies a les redes socials, la cultura sempre ha estat al nostre costat. Però tot i així hem de salvar la cultura com, com era abans. Anar al cinema, a veure una pel·lícula, an, anar a veure obres de teatre, anar a les biblioteques, en resum, com estàvem abans. Per tant, des del programa Enteres volem reivindicar que la cultura és segura i, man i mantenint les distàncies i portant les, mascar les mascaretes. No sigui que inconvenient per, per mantenir la nostra cultura activa. Ànims i molta sort! trama des de 2019, l'Entera't. I a continu continuació, la, les nostres xarxes socials del, del programa, al, al Twitter, eh, arroba entera't10, a Instagram, eh, eh, guió, entera't, guió baix, i el nostre correu es diu eh, programa entera't, gmail.com. entera t'emociona. I a continuació ja passem a la, a, a la nostra col·laboradora que ja vam tenir el, la primera vegada que aquí, la Susagna, eh, corregir sobretot Susagna amb, amb, amb G, eh? no, no, no perdeu, vale? I bona nit, Susagna. Bona nit, Jordi. Com estàs? Bé, aquí, contenta d'estar amb vosaltres. Doncs posem la, la sintonia i comences la, la secció. Gràcies. I'm sitting here in the boring room. A veure, si em sabríeu contestar. Quants arbres fan un bosc? Aquesta és una bona pregunta. Estic segura que tots us esteu preguntant, esteu fent la vostra pròpia resposta. En aquell bosc, el que es considerava el rei del bosc, el cèrvol, va dir que... Ah, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé! 1.500 arbres fan un bosc. I ho sé perquè sóc el rei del bosc. Al cap d'uns segons, L'os va sortir d'entre els arbres i li va dir «Xe, tu no saps res! Jo sí que sé quants arbres fan un bosc!» «500 arbres fan un bosc! I el meu arbre preferit és el roure o potser l'olivera. Mm, ai, no ho sé. Saps què? També m'agraden molt els llimoners i els trongers. El cerro va dir, però és que jo sóc el rei, així que jo decideixo quin és el millor arbre de tots. No, no, tu no decideixes res. I a més, m'hi he repensat. L'arbre que més m'agrada és el pomer. A tot això, la guineu havia tret el cap entre dos arbres d'aquell bosc on eren i va dir «És que cap dels dos no sap res! Jo sí sé quants arbres fan al bosc!» Abans de que digués quants arbres feien al bosc, es va poder sentir una boeta petita, petita, petita, que ningú va escoltar, que deia «Jo, jo ho sé, jo ho sé, jo ho sé». Però era tan petita i tan baixeta que ningú li va dir res ni la va escoltar. La guineu va dir «85 arbres». N'hi ha prou per jugar, a fet i amagar, entre les seves ombres amb 85 arbres. Jo sóc el rei i sé millor que ningú, va dir el cèrvol. 1.500 arbres! No, que són 500! Algú vol jugar fet i amagar amb els 85 arbres? En aquell moment, el conill va treure les seves orelles darrere d'uns matolls i va dir «Si és que esteu tots equivocats! Jo sí sé quants arbres fan un bosc!» Aquella veueta petita entre els arbustos continuava dient «Eh, eh, jo ho sé, jo ho sé, jo ho sé, jo ho sé!» El conill va dir molt segur de si mateix, 40 arbres. Són prous per amagar-se del caçador. Mm, Potser serien millor 60, no? O, o... És que el caçador és força llest, eh? Potser 80, sí, sí, sí, millor 80 arbres fan un bosc, sí, sí, sí, sí. Que no, el bosc és el meu reial, mai jo ho decideixo tot. No, no és així. I tu ets massa petit per jugar a cuit i amagar. Mira, que antipàtic, jo sóc molt bo comptant, eh? I jo et dic que... En aquell moment, una rata va sortir d'entre els arbustos i va dir «Perdoneu, perdoneu, però jo sí sé quants arbres fan un bosc». Quatre arbres, un per la primavera, un per l'estiu, un per la tardor i un per l'hivern. I en aquell moment, la veueta que fins ara ningú s'havia escoltat entre els arbustos va sortir. Era una formiga petita, petita, i que duia una llavor al damunt del seu cap. Que no, que esteu ben equivocats! Escolteu-me a mi d'una vegada, que jo si ho tinc clar. Per fer un bosc només necessites un arbre. Amb aquest arbre fas un bosc, perquè fins i tot el bosc més gran ha nascut de la llavor d'un arbre. Oh! Oh, sí, sí, sí, sí, sí, va dir l'os, ets ben llesta, ets ben llesta. Mm, està bé, està bé, està bé, va dir el cèrvol. No, no ho sabia, eh, va dir la guineu. El conill i la rata no deien res de muts que s'havien quedat del que els havia dit la formiga. Però el que sí és que al cap de molt poca estona tots van estar d'acord en què amb un sol arbre pots fer un bosc. I aquí ve allò de... Què va ser primer? l'arbre o la llavor? La llavor o l'arbre? I conte contat, conte acabat. Mm, molt bé, Susana. Eh, ens, ens portes un, un, altre segon, un altre segon conte, sí. no? Sí, voleu un segon conte? Home, i tant, no? Sí, sí, sí. <laughs> molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, doncs mireu. L'altre conte parla dels pirates. Jo estic segura que no cal que us dongui pistes ni que us expliqui grans coses dels pirates perquè tots els coneixeu. I sabeu també que en els pirates els hi donaven sobrenoms. N'hi havia que es deien Patapalo o, o, barba, o barba Roja o... Mireu, el pitjor de tots els pirates, li deien el terrible. Era tan, tan, tan, tan dolent que quan agafava un vaixell per robar-lo, matava tots els que hi havia al damunt, no feia mai presoners. Per esmorzar sempre volia un, sempre volia un tauró blanc i si no li portaven matava algun dels seus mariners. Hmm. Vet aquí que el terrible estava en un port, agafant els queviures, l'aigua, el rom, netejant el seu vaixell i arreglant les coses que s'havien fet malbé en l'últim viatge quan de cop va sentir una veu que deia «Eh, que jo també vull ser pirata!» Va mirar al seu costat i va veure allà una barqueta petita petitona que al costat del seu vaixell que tenia 20 canons semblava un trosset de fusta amb una mini, amb una mini vela blanca. Va veure aquell noi, aquell jovenet que era un mariner, i li va dir, però tu vols ser un pirata? Però si ets un nen, au, vés a casa teva, que t'espera la teva mare. Mariners, lleveu l'àncora i anem mar endins. Els seus mariners van començar a remar, remar, remar, remar, i quan ja estaven mar endins, van sentir una veu que deia «Eh, vull ser pirata!» Va tornar a treure el cap per la borda del terrible i va dir «Però tu vols ser pirata?» Però que no ho saps que els homes per ser pirates han de ser homes ben barbuts? Home, i tu ets un barbamec. Vés-te'n a casa teva i que la teva mare t'aixugui els mocs. Home! Mariners, navegueu! Al cap d'una estona van tornar a sentir la mateixa veu quan ja eren més marandits. Eh, que jo vull ser pirata! No pot ser, va dir el terrible. Com pot ser aquest noi que ens persegueix i tant? Mira, es va girar i li va dir, tu, mariner de mar de poca mar. Com no deixis de perseguir-nos, enfonsaré aquesta barqueta merdosa que tens! I el Bernat, que així es deia el mariner, va dir, doncs, si no em deixes ser pirata, seré jo qui enfonsaré el teu gran vaixell! Ha, ha, ha, ha, ha! El pirata es va fer un tint de riure, va dir, però tu, mira, ets el primer que em fa riure després d'un muntatge, així que et deixo viure, eh? però deixa'ns estar i deixa'ns en pau. Mariners, remeneu més ràpid. Els mariners van remar més ràpid. I quan ja estaven molt mar endins, van tornar a sentir aquella veu. Eh, que jo vull ser pirata! Ara sí, el terrible ja havia perdut els nervis i va dir «Mariners, carregueu els canons i dispareu!» I en un moment, pam, pam, pam, pam, fins a 20 canonades es van sentir. I després 20 més i 20 més, i quan van acabar amb tota la munició que tenien, van començar a tirar-li espases i fustes i tot el que trobaven pel vaixell. Fins i tot li van tirar un mariner. Però mira, tot va anar a l'aigua. No hi va haver res que li encertés en Bernat, perquè era molt bon barri, mariner i xa, xa, xa, xa, xa, xa, se les driblava totes. Llavors va ser quan en Bernat va fer honor al seu sobrenom. Tothom li deia Bernat Tèrmit, que per aquells que no ho sàpiguen, un tèrmit és una ternita, que és una formiga vermella i petita que es menja la fusta. En Bernat no se la menjava la fusta, eh? No patiu però feia forats. Així que va treure la navalla que sempre portava al damunt i va començar zig-zag, zig-zag, zig-zag, zig-zag, zig-zag, zig-zag, xic-xac, xic-xac, xic-xac, a fer forats tot al voltant del vaixell pirata. I és clar, aquest per tots els forats es va omplir d'aigua i es va enfonsar. I, mireu, de seguida va aparèixer la policia del mar. Sí, i es van endur el terrible a la presó. La resta de mariners, la resta de pirates, van pujar damunt al vaixell d'en Bernat i se'n van anar fins a un port el més proper que tenien. Allà entre tots van comprar un vaixell pirata. En Bernat va ser el capità i a partir d'aquell moment ja ningú més li va dir Bernat Tèrmit. Tothom li va dir el petit terrible. I conta, contat, conta, acabat. moltes gràcies, Susana. A vosaltres. Ah, moltes gràcies, Susana. Gracias. La que siempre va sola por Barcelona buscando follón. No me llames Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola ja a continuació, escoltarem uh, eh, una sintonia del Marcel i la seva secció. aquí estem un cop més. Soc en Marcel González i, com sempre, vinc a parlar-vos una estoneta sobre el món del còmic. Avui, en lloc de centrar-me en alguna obra o aspecte concret, us voldria fer una petita introducció molt generalitzada d'aquest sector de la nostra cultura que molts de nosaltres tant estimem. És molt possible que tu que estàs escoltant ara mateix aquestes paraules siguis una d'aquelles persones que, malgrat que més d'una vegada has sentit la temptació d'introduir-te en el món del nou art, no ho has acabat fent per manca d'informació o perquè la gran oferta i quantitat de títols que hi ha al mercat han fet que, simplement, no sabessis per on començar. A això dedicarem precisament aquest espai a intentar donar-vos algunes pistes perquè pugueu tenir una mica més clar quin tipus de lectura pot ser la més indicada segons els vostres gustos. La primera cosa que heu de fer, ui amb això perquè és fonamental, és allunyar-vos de qualsevol prejudici que pugueu tenir sobre el món de les vinyetes. I no és fàcil. Per desgràcia, per pur i simple desconeixement, hi ha molta gent que encara té una imatge preconcebuda del còmic i l'etiqueta, així en general i en plan una mica bèstia, com a únicament infantil. Això sol ser producte a que l'associen únicament amb els cavalls fos i mortadelos que van llegir amb la seva infantesa o amb els cavatos i els capitans truenos dels que parlaven els pares, però sense haver intentat anar gaire més enllà. Imagineu una persona que tan sols hagués vist dibuixos animats quan era petita, dels infantils, estil Tres Bessones o els de la Warner. Ara imagineu que arriba un dia en el que es cansa de veure això i no veu mai més res ni al cinema ni a la televisió perquè es pensa que tot el que fan per allà són dibuixos com els que ella veia. Doncs passa exactament el mateix amb el món del còmic. Per això, una de les preguntes més repetides que ha de sentir un lector habitual de còmics al llarg de tota la seva vida és la de «Però tan gran i encara llegeix els TVOs?» dit amb un to que denota més preocupació de la que potser un altre dia pot mostrar si aquella mateixa persona cau sota la influència d'una secta que creu en el dimoni i la fi del món, les drogues o l'alcoholisme. La realitat és que, tal i com passa amb el cinema o la literatura, per dir dos exemples. El còmic és ni més ni menys que un mitjà ric en recursos que tenen alguns autors per fer-nos gaudir amb aquelles històries que creen. Endinsant-nos una mica més, ja que us acabo d'esmentar el cinema i la literatura, aprofitaré el coneixement popular que hi ha del primer per fer-vos un paral·lelisme que us pot ajudar a l'hora de fer les vostres tries. Com tots i totes sabeu, resumint molt i de manera molt superficial, dintre del món del cinema podem diferenciar grans blocs com són, per exemple, les grans produccions de Hollywood, el cinema independent nord-americà o el cinema europeu, entre d'altres. Tot això té un equivalent molt semblant en el món del còmic. Busqueu grans blockbusters de ritme més trepidant, amb històries àgils de ciència-ficció que us facin passar una bona estona – doncs potser heu de tirar cap a Hollywood, que és el que vindrien a ser dintre del món del còmic Marvel i DC. Si per contra voleu posar una mica el ritme i buscar històries una mica més introspectives, vanguardistes i en alguns casos fins i tot experimentals, potser heu de tirar més cap al còmic independent nord-americà, el nostre Sundance, o cap a l'europeu. Per altra banda, està el manga, el còmic japonès, que té un univers molt ric i amb característiques diferents respecte a les de la cultura occidental, malgrat que agafa d'ella moltes influències. Resumint i generalitzant un altre cop moltíssim, es pot dir que si fan un shonen d'acció podeu tenir baralles espectaculars durant planes i planes, molt més grans de les que podeu trobar a Marvel o DC, per dir un exemple. Per la seva banda, en un seinen de, cana, de caire molt més intimista, us podeu trobar amb tot el contrari, que la història prengui uns nivells d'introspecció a un d'una manera molt més pausada que el més pausat dels còmics europeus. De tot el que acabo de dir, potser penseu, molt bé tot això, però tinc un dubte super transcendental, del qual n'he sentit a parlar moltes vegades. Què és la novel·la gràfica? És diferent del còmic, oi? Doncs lamento dir que, per molt que trobeu per internet, molts textos que són veritables assajos sobre el tema i que volen demostrar que sí, tan sols cal gratar una mica en les contradiccions en les que entren els mateixos textos per saber que en realitat, doncs no, no ho són. Com a molt, podem dir que una novel·la gràfica és una manera elegant d'anomenar a un còmic que comença i acaba en un mateix volum – que alguns assessors de màrqueting es devien inventar quan encara no havien decidit tampoc autonomenar-se assessors de màrqueting. Útil per donar una imatge més seriosa a totes aquelles persones que he esmentat abans, les que veuen el còmic únicament com un element de distracció per als més petits degut a que elles, en la seva infantesa, llegien el cavall fort i el mortadelo, mentre que els seus pares s'havien enganxat al Capitán Trueno i al Jabato. A partir d'aquí, Voler anar més enllà per la temàtica, transcendència o capacitat de canviar la vida de les persones és... Doncs això, voler anar més enllà. El món del còmic és ric, ampli i variat. I passa exactament el que passa amb tot. Si volem etiquetar-lo amb una mala generalització guiada pels prejudicis, ens equivoquem segur. I a sobre ens ho perdem. I aquí ho deixem, però continuarem parlant de vinyetes el pròxim mes. Fins llavors, ja sabeu, llegiu còmics. see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup. She wants it, he's got it. Moltes gràcies, eh, Marcel. I eh, eh escoltarem la, la centenia de, eh, de la missa i el, eh, el, seu, eh, el seu reportatge. Hola, hola! Aquí la Misha amb el reportatge del mes. La cultura és segura? Per comprovar-ho, he contactat amb dos escriptors, una editora i una dinamitzadora cultural perquè ens expliquin el seu punt de vista i, de pas, ens recomanin un bon llibre. Comencem escoltant l'escriptor i professor de secundària Pol Castellanos, qui va estudiar a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i al Màster de Creació Literària de la Universitat Pompeu Fabra. Hola, Misha. Hola a tothom. Jo sóc en Pol Castellanos, l'autor de l'impostor de Viena. Mireu, aquesta és una novel·la que passa a la Viena de la Primera Guerra Mundial i és plena de misteris i aventures. També és la primera novel·la que vaig escriure i fa més o menys un any i mig l'editorial, l'Estrella Polar, hi va apostar. Què vull dir amb això? Doncs que vivim en un país que és ple de persones que aposten i s'arrisquen per la cultura. I entre tots el que hem de fer és recolzar-los nosaltres – i anar als museus, en els cinemes, en els teatres, a les llibreries, perquè el que segur que he vist és que en tots aquests mesos s'han comportat amb molt rigor, amb molta responsabilitat, per poder tirar endavant tots aquests projectes. Ara l'impostor de Viena ja va per la segona edició, està nominada al Premi Alba com a millor novel·la fantàstica juvenil en català i sobretot em fa molt content la resposta que estic rebent dels lectors. Així que què puc dir? Doncs que aneu a una llibreria, que us poseu el gel desinfectant, remeneu i remeneu tots els llibres que hi ha i quan trobeu un que us agradi, us l'endueu a casa, us poseu en un racó ben còmode i segur i us asseguro que això és el més segur del món i a sobre ens cura l'ànima. Així que una abraçada i salut i llibres. L'Alba Puig és editora de l'editorial Mediterrània, fundada l'any 1980 a Barcelona amb una missió molt clara, fer arribar l'art a tota la família, perquè l'art ens fa créixer. Alba, tu també creus que la cultura és segura? Hola a tots i a totes, sóc l'Alba Puig, editora de l'editorial Mediterrània, i avui vinc a dir-vos que la cultura no és que sigui segura, sinó que és necessària i imprescindible en aquest temps que estem passant. És segura perquè ningú s'ha contagiat per gaudir de la cultura i perquè en aquest temps de confinament tots estem veient pel·lícules, escoltant música, llegint llibres hem arribat a visitar museus de manera virtual i veure obres de teatre. Aleshores, la cultura ens abriga l'ànima, ens fa aprendre, ens fa gaudir, ens fa descobrir coses que no coneixíem i és més imprescindible que mai, no només segura, sinó també imprescindible. Una recomanació de l'editorial que acaba d'arribar a llibreries i que tinc moltíssimes ganes que, que descobriu tots i totes és Cerca i troba museus de Barcelona. És un llibre trilingüe, un àlbum il·lustrat en català, castellà i anglès, on ens fa una visita a 11 11 museus de Barcelona, des del Cosmocaixa al Museu Blau, al Museu de la Música, al Museu Egipci... Visitarem aquests museus i haurem de cercar-hi 10 objectes en cada un. Però si no ens hem cansat de buscar, al final de tot hi ha una pàgina de curiositats per aprendre més de cada museu i que hem de tornar a buscar-les dins del museu. Així podem gaudir dels museus de Barcelona, no només els barcelonins, ara que no podem sortir de casa, sinó tota la resta de gent que som apassionats dels museus. Una abraçada. A continuació donem la benvinguda al programa a la veterana escriptora i historiadora Maria Carme Roca. Sabíeu que durant 20 anys va practicar ballet, però no s'hi va poder dedicar? Menys mal, perquè si no, no haurien gaudit de la seva cinquantena de títols. Escoltem-la. La cultura segura. M'agrada molt aquesta frase i la comparteixo plenament. Per què? L'etimologia ens en dona la raó. Cultura prové del llatí. Cicero, Ciceró, deia que és el conreu de l'ànima. I això em condueix al meu admirat Marc Aureli quan diu en cap lloc l'home pot trobar un aixopluc més tranquil que en la seva pròpia ànima. L'hem de cuidar, doncs, la cultura, en tots els seus vessants, literatura, música, pintura, arts escèniques. A més, és segura, perquè en una biblioteca, un teatre, un cinema, s'apliquen totes les mesures de seguretat que calen. La cultura és segura sobretot perquè té respecte pel propi individu i pels altres. Ah, em fa il·lusió presentar-vos l'últim llibre juvenil que he publicat, Sense filtres, eh, publicat per Jo Llibre i en castellà Sin filtros per Santillana. És una història d'intriga, embolics, malentesos i molt d'humor, eh, que en aquest moment doncs, ens fa molta falta. Són les aventures i peripècies de l'Anton, un noi que viu a Berlín i que des de que ha fet els 13 anys li surt tot del revés. Desitjo que us agradi. Moltes gràcies. I acabem el reportatge amb l'Àgata Los Santos, membre de l'equip de coordinació del Festival Literari MOT. L'edició d'enguany havia de tenir lloc al març, però es va plaçar fins al 2021. El festival tirarà endavant, Àgata? El Festival MOT de Literatura que s'organitza conjuntament entre Girona i Olot cada primavera, estem convençudíssims que la cultura és segura. I és per això que nosaltres ens plantegem que tirarem endavant el festival amb les mesures que, que ens demani la llei en aquell moment. Eh, respectarem distàncies, higiene de mans, ús de mascareta, però les nostres activitats, que consisteixen en unes converses en les quals eh, autors i, i públic estan relativament a prop, però sempre amb una distància segura, creiem que les podrem dur a terme sense problemes. Um, aquest any parlarem de creació, dels processos creatius. Segur que sortirà el tema de com la cultura i la creació ens han ajudat a tirar endavant amb aquesta crisi. I si us he de recomanar un llibre dels autors que vindran, jo em decanto per la Meilis de Carangal i el seu llibre Un món a l'abast de la mà, que parla d'aquell moment a la nostra joventut en què no sabem ben bé què volem fer, què ens agrada, però en el moment que ho descobrim ens hi tirem de caps. Molta sort i ànims amb el Festival Àgata, no ens el perdrem. Ara sí, acabo el reportatge donant les gràcies a tots per participar i assegurant que la cultura és segura. Fins a la propera. Adéu! Seguim amb el reportatge de la Misha. Bueno, ah, Tanca els ulls, emociona't amb radiotrama. Eh, eh, eh, ara, eh, eh, aquesta setmana comencem una nova secció. Eh, la vinyeta, ara, eh, ara que comentarem, escoltem una, una sintonia i, i, i, i, i, i, i, i passem. Jesús Jiménez es eh, un ilustrador, ilustrador del cómic. Arroba, eh, arroba viñeta bocadillo y uh, la lleva la, la viñeta hasta a las a, las, redes sociales, a Instagram, a, a, anteras. Y bueno, eh, eh un, eh, un elige tu propia aventura para entender a los niños y otras actividades culturales online eh, gratuitas. Aquí, ah, aquí está la iniciativa, la, la, eh, eh, la dedicada, este, la, dedicada industria cómic español va a ser una de las más afectadas por esta crisis, ya que muchas pequeñas editoriales mm, van tirando con sus ventas mensuales. Pero a pesar de, las dificultades, se han apresurado a montar numerosas iniciativas online, como ofrecer sus cómics gratis para amenizar estos, días de encierro. Os contamos más abajo. También eh, repasamos algunas actividades culturales y, y, y educativas gratuitas que os vendrán muy bien para ser más llevadero este Día del Padre y, compartiendo en familia. El, eh, elige tu propia aventura online es una, una de eh, iniciativas más curiosas de la editorial eh, After que, va a publicar una viñeta diaria en las redes sociales que eh, sean los chavales los que digan la continuación de la historia. La idea es que fuera como juego para entretener a los niños con aquellos recordados libros de los años 80 de Elige tu propia aventura, asegura el dibujante Daniel eh, Zarzuelo. Sabemos que los niños encadenados en casa se vuelven incontrolables y nuestra contribución apoyar a los padres. El, mecanismo es sencillo. Cada día a las 9 de la mañana, añade Dani y yo y el guionista José Antonio Rubio publicaremos una viñeta con un, eh, con un pequeño texto explicativo y, dos opciones para que los chavales voten en nuestras redes sociales. Lo que quieren que, que les paso a nuestros protagonistas y, al, a las 4 haremos el recuento de votos y nos pondremos a trabajar para ofrecerles lo que han elegido en la viñeta del día siguiente. Además, en la web iremos reuniendo todas las viñetas eh, para que puedan leerse la historia de un tirón. Y publicaremos las viñetas en blanco y negro que los padres puedan imprimirlas y que los niños se eh, entretengan coloreándolas, añade el dibujante. En principio, la idea de hacer la miniatura durante 15 días, pero la ampliaremos si es necesario. Los protagonistas de la historia, Lite, Rena, Rena y Budor confinados, son dos de los personajes más populares de la editorial y Bulor que se enfrentarán a un poderoso enemigo, con no nos lo presenta Daniel. Rena es una guerrera que vive en Sadur, un planeta donde cualquier forma de esencia es considerada brujería. Al comienzo de la historia, Rena y Bulor estarán encantados en una más eh, mazmorra de, de, la que tendrán que escapar para enfrentarse al villano, un poderoso mago llamado Colón Beer Obviamente su nombre está inspirado en el coronavirus. Además, la editorial After Comics se ha unido a la iniciativa de editoriales y autores que están ofreciendo sus cómics gratis en Internet. Hemos puesto a disposición de los lectores una novela para adultos, Los Verglones, un cómic infantil y juvenil, Lidler, Lidler Rena y el desafío de, eh, la y un coloreable para que los padres pudieran imprimirlo esos sus hijos se entregan coloreando, asegura, asegura Dani. Y, espero que os haya agradado a, esta sección y eh, pasemos a la a, la sintonía y a la sección del alba. Buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí un mes más en el programa de Enterat de Radiotrama. Mi nombre es Alba y yo soy miembro de la web de crítica literaria Negra Inmortal y hoy vengo a recomendaros dos novelas que son diferentes entre sí. La primera se titula Hágase tu voluntad, de la periodista Vanessa Lozano. Esta obra es de la editorial Al Revés, en su colección de sin ficción, y nos eh, narra la historia de Patricia Aguilar, que es una joven de Elche, que decidió abandonarlo todo para seguir a un gurú con pintas de sectario. ¿Por qué os traigo esta novela? Porque yo creo que toda la gente joven deberíais echarle un vistazo. Es el primer caso que se conoce en España de alguien que ha entrado en una secta y ha conseguido salir. Todo el mundo sabe que Internet ha revolucionado las vidas y que se ha convertido en un miembro más casi de, esos huesos que conforman nuestro esqueleto. Y con él se abre además, se nos ha abierto una ventana a nuevos mundos. Pero lo que no se sabe o no se quiere saber muchas veces es que también mm, tiene una cara oculta, ¿no? O una doble cara. Y esta es la que se le mostró a Patricia, que en aquel momento era una adolescente, en busca de respuestas eh, sobre la muerte y el dolor que ella sufría por la pérdida de su tío. Mm, y tuvo alguien que le ayudó, que es este señor, que mm, bueno, eh, consigue que ella se anule como persona y le siga y obedezca todo lo que él dice. Tal es así que esta chica, Patricia, cuando cumplió la mayoría de edad, con 18 años decide coger un avión a Perú y desaparecer allí. Y bueno, esta novela pues eso nos cuenta un poco, nos habla de las fases por las que ella pasó, cuáles son las formas de reclutamiento, ¿no? de la gente joven. Y que al final también nos cuenta que todo el mundo podemos ser eh, vulnerables en un momento dado a eh, caer en manos de, de, estas, de estas organizaciones. El libro la verdad es que está muy bien escrito, está narrado en primera persona, porque como, si fuera la voz de Patricia, porque entre Vanessa y Patricia hubieron muchísimas eh, conversaciones de hecho, mm, pude entrevistar a la escritora, a Vanessa Lozano, y me contó que fue la propia familia la que, conociendo esta colección, de Desinfección, que lleva por el número 7, eh, decidió hablar con una periodista y dar a conocer este caso para ayudar a otra gente que a lo mejor ha pasado o está pasando eh, por una situación muy parecida. En España sabemos que se producen eh, muchísimas desapariciones y un casi 12-13% de los casos son de jóvenes entre 18 eh, y 26 años. De todas estas ausencias, unos, eh, todo el tema de las sectas aglutina casi en España a unos 400.000 adeptos y un 14% de esos jóvenes directamente desaparecen de la faz de la Tierra y no se sabe dónde está. De hecho, fue la insistencia de la familia, sobre todo del padre y de una prima, que eh, consiguieron mover cielo y tierra. El padre se trasladó a Perú y dijo que de ahí no se movía hasta que no eh, pudiera traerse a su hija ah, con él. Y bueno, la verdad es que el caso tiene un final feliz, pero creo que es bueno que toda la gente, eso joven, lo lea porque todo el mundo estamos aunque pensemos que esto no va con nosotros, todo el mundo somos susceptibles que de, caer en un momento a lo mejor de debilidad. Así que os dejo la recomendación, hágase tu voluntad de Vanessa Lozano y de la editorial al revés. Y como no podía ser de otra manera, os voy a traer una recomendación de un libro que ha salido publicado este martes y se titula La ciudad de vapor es un libro que recoge 11 relatos, algunos de ellos inéditos, de nuestro querido Carlos Ruiz Zafón. Em, os lo traigo porque yo ya me lo he leído, soy una admiradora eh, absoluta de Zafón y de la Barcelona que él nos plantea y yo creo que es un libro para todo el público, mm, aparte de la tetralogía que él tiene del cementerio de los libros olvidados tiene también una trilogía que es eh, sobre el príncipe de las, tinieblas y también Marina, que traje aquí en alguna ocasión, y son eh, cuentos más juveniles. Este compendio de relatos lo quiso hacer él como reconocimiento a todos los lectores que estuvimos casi con él, eh, siguiéndole desde la publicación de La Sombra del Viento lo que pasa es que actualmente, eh, tras su fallecimiento, se ha convertido casi en un reconocimiento al revés de los lectores hacia el escritor. Mm, si sois fan de la obra de Carlos, no puedo dejar de recomendar este libro. Volveréis a eh, transportaros a esa Barcelona de Daniel Sampera. Conoceremos además a las, familias eh, Sampera del siglo XV, del siglo XVI. También tenemos las andanzas de Miguel de Cervantes por Barcelona. Volveremos a ver a David Martín. Volveremos a recorrer los cementerios de la ciudad condal. Y, bueno, la atmósfera que rodea el barrio del Borne, la Ribera, Santa María del Mar. Así que es un libro muy cortito, tiene 210 páginas aproximadamente. Es de la editorial Planeta y yo creo que, para, que es un libro que se tiene que leer sí o sí. Y bueno, estas son dos, mis, dos recomendaciones perdón, del mes y os esperamos en otra ocasión. Un saludo. Molta, gràcies, Alba. Ah, I a continuació ah, ah, anem escoltant la sintonia i la seva secció de l'Àfrica. Bon dia, com sabreu, el programa està dedicat a la cultura i com que a mi m'agrada molt el teatre, avui entrevistarem a l'Aleix Bonet Reixat, la persona que mou els fils de Teatríptic i ens explicarà el punt de vista del públic i dels crítics del teatre. L'Aleix Bonet Ragel ha estudiat Comunicació i Indústries Culturals, ha fet el màster de Teatre i Artes Escèniques a Madrid, també fa uns quants anys que col·labora a Teatre Barcelona i a finals d'agost va engegar el seu nou projecte teatrític a Instagram i el descriu així. Coneix el teatre d'una altra manera, descobreix companyies i apassiona't amb les anècdotes de cada funció. Explica'ns, de què va el projecte teatrític, quin objectiu té? Bé, Teatrític és un projecte que va començar com a treball final de màster, del màster que molt bé has comentat de Teatre i Artes Escèniques de la Universitat Complutense de Madrid, i tot neix allà, al, al meu TFM, que la idea era doncs, mm, fer arribar al teatre a, a més públic del que ja n'hi ha, perquè el sector cultural i el teatral està com, bueno, a, a, en moments difícils i com més públic s'aporti, doncs doncs millor. Llavors la idea era això, doncs, apropar el, el teatre a aquest públic jove, sobretot, a través d'Instagram, fer-ho a través de la xarxa social Instagram, perquè és la xarxa que, que el públic jove és, consumeix més, deixant de banda Facebook, mm, Snapchat, TikTok, i la idea és fer com vídeos curts d'uns 40-45 segons, fer com una, una crítica, que més, més que crítica és com una recomanació, per dir-ho d'alguna manera, per sentir què s'ha comentat, i llavors enllaçar-ho amb, amb la meva crítica barra recomanació de Teatre Barcelona, on és més extensa i, i és de lectura en lloc de, de, de vídeo i, i res, llavors vincular-ho després amb, amb altres uh, entrevistes a, a la companyia i parlar una mica sobretot del, del context de l'obra perquè el públic que vagi a veure-la doncs, sàpiga què va veure, què pot trobar, alguna curiositat, sobretot, depèn del que m'hagin dit a l'entrevista amb, amb el director o amb algun actor o actriu, doncs, doncs afegir-ho allà com a, com a anècdota. I més o menys aquest vindria a ser l'objectiu. Que... Doncs molta sort en el teu projecte. Explica'ns, uh, com vas pensar el nom? Jo crec que el nom és la part més difícil d'un projecte, perquè al cap i a la fi és el, sí és la imatge que es, que es queda en el, amb el, amb de tu, no? el, el públic que et consumeix, el, a qui vols arribar. I teatrític ve, doncs, com el nom es, es nota, la barreja de teatre i crític. No? Una barreja, si barreges teatre i crític, doncs teatrític. I el 2.0 eh, és com per diferenciar-me de dir, vale, doncs només serà a través de les, de les xarxes socials. A través... I he de dir, he de dir sobretot comentar, que el, el logo aquest magnífic logo que tinc l'ha fet la Sílvia Quintana, que és dissenyadora gràfica i que, vaja, una màquina que m'encanta. Va... Un, un logo molt encertat. Sí. Um, ara que no es pot anar al teatre, mm. el llegeixes o com tu fas per suportar aquest tancament? Bé, jo sóc partidari de quan vaig a veure una obra, si es pot comprar el text, el compro. Encara que molts cops <laughs> em penedeixo, per, perquè abans de, el puc comprar abans de veure la funció i sempre el compro abans per, perquè després hi ha cues i perquè després, jo què sé, si tanquen el metro doncs has d'anar amb presses i tal. Hi ha hagut algun cop que l'he comprat abans i realment el, el text no m'ha agradat. Però, bueno, mm, me'l tinc a la col·lecció i amb aquest temps de confinament i de tancament dels teatres, malauradament, tenim dues opcions o no, de fet tres, o consumir-lo a través de les plataformes eh, digitals que molts teatres han optat per això, per fer el teatre lliure fa un teatre online, el TNC també fa propostes online, avui he vist que el Globe Theatre de Londres eh, ofereix eh, Romeo i Julieta també, és a dir, que bueno, hi ha aquesta opció, després hi ha l'opció de llegir-lo, i després hi ha l'opció de mirar les entrades mm, que has anat a veure i rememorar aquells moments, de dir, bueno, mira, vaig anar tal, tal dia, estava al poliorama veient això, ai, que maco, te'n recordes quan, com és nostàlgic. Però m'encanta llegir el teatre també i ja et dic, comprar-me el text sempre que, que es pugui, el, el tinc, que són, normalment són 3-5 euros, que dius, mira, doncs ja està, el compro, el tinc allà a la biblioteca i sempre que el vulgui recordar, només he d'agafar. I um, no et costa entrar a la història quan estàs pendent del decorat, la tretzo, la, la interpretació i més detalls per afegir a la crítica? Saps què passa? Que, que jo crec que amb, el, amb els anys al final vas com perfilant la teva tècnica, no? De, de, de... I és més fàcil. Al principi sí que pot semblar difícil d'haver-te de fixar en tot, no? Però jo crec que la que m'asseca a la butaca, llibret a mà jo sóc old school, llibret a mà, no vaig res ni, ni mòbil, el mòbil no, òbviament no trauré el mòbil allà per apuntar, no? però vull dir, no és allò que no tiro de memòria perquè la meva memòria és bastant fatal. Sí que és difícil entrar, depèn de quins projectes i depèn de com et facin entrar, també s'ha de dir, però jo crec que al final tot és fluid. És a dir, tu també vas a mirar com a, a, a projecte global. No? Si vols, ja acabem, si vols afegir alguna cosa més. No, res, sobretot que, que, la, que la consellera de Cultura permeti als teatres obrir la persiana, que no dubtem en, en anar cap allà de, de pet i seure a la butaca. A primera fila potser no cal perquè encara sense mascareta ens, <laughs> ens caurà, però segona fila, tercera i fins la 24 que tenen alguns, doncs no dubtem en anar-hi que el sector ho necessita molt, com moltes, molts altres sectors en aquesta pandèmia, però crec que la cultura precisament eh, és la que més ho necessita i la que al cap i a la fi ens ha fet passar un confinament diferent. És a dir, si, ens, si, si ho pensem, hem estat tota l'estona pendent de què ens oferien els teatres, què ens oferien els cantants, què ens oferien les companyies. És a dir, ara pugem aquest, farem un concert live al museu, visita 360 eh, digital. Mm, al final, quan estem en, en el pitjor moment, no ens n'adonem, però tenim una cultura aquí que ens dona tot el suport necessari per passar aquest confinament, però a la que ens tornem a la normalitat ja ens oblidem. Doncs no, no hem de donar-li l'oportunitat i el valor que té de, de tornar a omplir les butaques, les, el pati de butaques, els escenaris i que sobretot la gent de la cultura que no, que no abaixi els braços ni les ganes perquè, perquè ens en sortirem. I si ho fem a través de Teatrític 2.0, doncs millor que millor. Moltes gràcies per haver-nos atès i a la tu, veritat home. és que estic encant, encantada amb Teatrític perquè realment sí que és una altra manera de veure el teatre. És la idea i per això els tutors del TFM em van avalar aquest projecte. Molt bona feina. <laughs> gràcies. Fins aquí la meva secció d'avui. Fins a la propera. Adeu! Vale, i eh, bueno, mm, jo crec que l'Arnau no se n'ha compte i eh, mm, he posat un, uns, uns efectes que ell no s'ha no donat i eh, acabem, acabem aquí el, el, el, el, nostre, el nostre programa d'avui i espero que us hagi agradat. Gràcies.